для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы, выканаўца артыстка лікапташок. акном ужо вечарыла, і апейка апрануўся, каб ісці дадому абедаць. І тут у кабінет уварваліся двое старая і дзяўчына. Ой божачка ж божа! Залямантавала старая, як толькі ўбачыла яго, яна была ў адчаі. А што? Што здарылася? — здзівіўся апейка. Старая на яго пытанне толькі і залямантавала галасней, Ён павёў позіркам на дзяўчыну. Дзяўчына пачырванелая кусала губы і ледзь стрымлівалася, каб не расплакацца як маці. Мар'я Мацвеюна узяў апейка старую за локаць. Я плачу не разумею і слёз не люблю. Скажыце мне толкам чалавечымі словамі. Ён лагодна пасадзіў старую на крэсла, стаў чакаючы, што яна вытра слёзай загаворыць. Але старая загаласіла яшчэ горш. Апейка перахапіў слёзны позірк дзяўчыны, знарок недовольна з папрокам паківаў галавою: « Ай-я-яй, хіба так можна. Дзяўчына хліпнула, няёмка выцерла слёзы, схілілася над маткою. Мама, мама, не трэба, не трэба, мама. Маці трохі прыціхла, але не пераставала плакаць. Божачка ж божа! гаварыла яна пра слёзы, хітаючы горка галавою. А што ж з гэтага будзе? А божачка ж божа! Дзяўчына раптам схамянулася, нібы штосьці згадаўшы. Потым выпрасталася, хутка сунула руку пад картовы каптан. Рашуча выхапіла з-за пазухі нейкую пакамечаную згорнутую паперу падала апейку. У той же момант выхапіла паперу з апейкавых рук, разгарнула, пашукала, неспакойнымі нецярплівымі вачыма падала зноў паказала, што трэба глядзець. Гэта была газета, мінская газета. Апейку адразу кінулася ў вочы вострая калючая чорная назва: Нацдэмаўскі падбрэхіч. Першыя ж словы захапілі ўвагу так, што на час забыў і пра дзяўчыну і пра маці, што яшчэ ківалася горка-бошкала, страшачыся невядомасці. У гэты сусветна адказны час, калі класавая барацьба бязмежна абвастраецца, класавы вораг выкарыстоўвае любыя метады, каб расстроіць шчыльныя шэрагі бальшавіцкай моладзі, каб адхіліць іх у канчатковым выніку адарваць іх ад генеральнай лініі бальшавіцкай партыі асаблівую ролю адыгрываюць у гэтым ланцуговыя сабакі, наёмныя служкі сусветнай буржуазіі і сусветнага нацыянал-фашызму, нац, дэмакраты розных масцей і гатункаў. Гэтыя вылюдкі, злейшыя ворогі працоўнага чалавецтва спадзяваліся на нашу палітычную слепату, спадзяваліся, што ім удасся непрыкметна пралезці ў нашай рады, тайна весці сваю брудную работу буржуазных паслугачоў. Але іх разлікі праваліліся. Дякуючы вострай бальшавіцкай пільнасці, вужачыя гнёзды гэтых замежных падкіткаў нацдэмаў выкрыты і па іх раз'юшаных руках ударана са ўсёй бальшавіцкай прынцыповасцю і смеласцю. Уся студэнцкая грамадскасць з энтузіазмам ухваліла гэтай неабходныя меры. Аднак мы не можам закрываць вочы на такія агідныя факты, што сярод некаторы няхай нязначнай часткі моладзі ў мінскіх інстытутах знайшліся аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі, якія не толькі не далучыліся да суцэльнай масы студэнцтва, а фактычна сталі на бок выкрытых і асуджаных усёй масою нацдэмаўскіх багоў. Адзін з такіх нацдэмаўскіх падбрыхічаў, так званы паэт, алесь маёвы. Апейка, хоць ужо здагадваўся пра каго гаворка, запыніўся: Алесь маёвы, так званы паэт алесь маёвы у сваім лакейскім асляпленні дакаціўся да таго, што нават выступіў на сходзе літфака, дзе спрабаваў узяць пад абарону выкратых багоў з бруднага нацдэмаўскага балота. Вось да чаго можа давесці страта класавага чуцця і пагарта разбэшчанай паэтычнай асобы да імкнення і волі калектыву камсамольская ячэйка правільна зрабіла, што прынцыпова разабрала гэтую анархічную вылазку і ударыла па руках наваяўленаму нацдэмаўскому падбрэхічу і адвакату. Камсамольская ячэйка універсітэта з уздымам выключыла паэта Алеся Маёвага шэрагаў камсамола як адшчапенца і перараджэнца камсамольцы універсітэта аднадушна рашылі таксама хадайнічаць аб выключэнні Алеся Маёвага з універсітэта. Ва універсітэце не павінна быць месца разлажыўшымся нацдэмаўскім падпявалам і перараджэнцам. Пад артыкулам стаяў подпіс: студэнт гэскі. Апека хвіліну глядзеў на гэты подпіс, як бы стараючыся прачытаць яшчэ нешта. Ён не разумеў нічога, тое, што ён прачытаў, было зусім непадобна. На хлопца, якога ён ведаў, яно было такое непадобнае, аж не верылася, што гэта пра таго ж самага хлопца. Першае ж адчуванне было, што ўсё гэта паклёп, злосны, беспадстаўны, але тое, што гэта было надрукавана, што ўчынак паэта маёмага быў абмеркаваны, што толькі тут расказвалася пра тое, што было заблытвала яго думкі. Апейка ухапіў трывожнай позіркам словы «знайшліся», аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі. І зноў ужо не так хутка, нецярпліва, а з цвярозай пільнай развагай стаў перабіраць радок за радком. «Як адшчапенца?» і перараджэнца засело апікавы галаве, калі ён зноў дачытаў артыкул, утарупіў позірку загадкавая студэнт гэскі. А ўсё ж апіка гэта цяпер адчуваў асабліва добра, артыкул быў туманны. Пры тых вельмі моцных, ясных палітычных абвінавачваннях амаль нічога пра факты. А факты ўсё гэтыя вельмі агульныя, выступіў, заступіўся, дакаціўся, Але гэтая няяснасць, туманнасць доказаў якраз і трывожылі апейку больш за ўсё, за імі магло быць усё і нават самае страшнае. Хоць што магло быць горш, страшнае, відаць, ужо здарылася, асабліва страшнае таму, што неспадзяванае, і неспадзяванае і незразумелае. Вот, паехаў вучыцца. — сказала раптам со шкадаваннем старая. «У людзі захацеў выйсці!» — выказала маці, не першы, відаць, раз набалелы ўжо. «Ось як! Вывучыўся!» Апіка пачуў гэта, як папрук сабе. Ён быў тым, хто ўгаворваў яе, каб не трымала пры сабе сына, пусціла яго ў свет, але не вытрывала, з бязлітаснай строгасцю асудзіла сябе і яго апейку. А во ж я, як чула сэрца, сядзеў бы дома ціха, бедны быў, рады быў бы. Апейка не запярэчыў ёй, ведаў, што спрачацца пустое, не дакажа цяпер нічога, а больш не мог спрачацца таму, што бачыў яе вочы. Гэты позірк запомніўся яму навек прытомленыя, выцвілы ад гадоў ад пыльнага ветру ды сонца, амаль ужо бясколерныя вочы маці былі надзіва празрыстыя, як бы свяціліся знутры. Можа таму, што ў іх яшчэ былі слёзы, што яны так свяціліся. Апейка не тое, што адчуў, а ўбачыў у вачавіткі такую нязмерную пакуту, такое горай, такую трывогу, што здаўся сам вінаватым нібы сам быў злачынцам перад ёю. Няхай бы сядзеў дома ціха. Мімаволі адвёў позірк, заўважыў, як пільна востра глядзелі маладымі, яснымі вачыма яе дачка. Што ж ён мог зрабіць для іх? А ўсё, што ён мог пакуль, ён мог адно толькі, супакоіць іх хоць трохі абнадзеяць мо. Ён мог гэта і ведаў, што гэта трэба зрабіць перш за ўсё. Ерунда нейкая, сказаў ён, як мага спакойна, абыякова згарнуў, абыякова адкінуў газету ерунда, напісаў нехта, мабыць, па злосці, па злосці. «Конечно, по злости!» — ухапилася, засвятилася матка. Парепанными круковатыми пальцами стала борстко вытирать повеселелые вочи. «Дык «Так же пишуть! Обмярковывали на сходе!» Не поддалась и сестра. Глядела все так же востро, недоверливо. «Ну и что, что обмярковывали?» — отказал опейка. «Усё могло залежить от того, як доложили, як показали то, что было» ні па праўдзе паказалі, не разабраліся. Ну, выключылі ж, пішуць з камсамольцаў. З універсітэта хочуць выключыць, казала маладая. Эх ты, падумаў недовольна апейка, але загаварыў спакойна, стрымана, увесь час нягледзячы, бачыў уважлівы матчын позірк. Маглі і выключыць, не разабраўшыся пад гарачую руку, падаўшыся таму, хто нагаварыў са злосці, дзіва што, супакоюцца разбяруцца пераменіць усё пераменіць абавязкова пераменіць па злосці па злосці ніна падтрымала апейку матка это праўда што па злосці па праўдзе такога і падумаць не падумаў ніхто па злосці падумала заклапочна толькі ж хто гэта на яго мог так уз'есціся і за што это ж трэба з'есці гатоў навярнуў такога што страх слухаць на хлопцы які век птушаняці не зачапіў не тое што чалавека Яна глядзела на піку шукала ў яго згоды і ён згаджаўся падтрымліваў яе а А вось кажуць, заступіўся за кагось, за паганага бога якогось. Цяпер усе багі паганыя сталі, слова не скажы добрага. А ён заступіўся. Слова, можа, толькі сказаў, дык я ты нелюці уз'еўся, навярнуў такое на чалавека па злосці. Канешне ж, па злосці ўсё, дак кажаш, вернуць усё яму, га? Павінны вернуць, адказаў апейка маці. А як жа іначай? Кеп жа тое было, дай божачка. Ніна маўчала. Было відаць, не супакойвалася. Ужо не так для маці, як для яе, сказаў апейка. Я скора паеду ў Мінск на сесію ЦВК, зайду, сам разбяруся ва ўсім паспрабую. Паказваючы, што з гэтым скончана, што гаварыць больш няма чаго, пацікавіўся. А як там дома ў вас? з хлебам з картопляю. Ты картоплі хопіць і з хлебам пераб'ёмся неяк. Матка зноў згадала: Оось як чула сэрца, калі ехаў. Як знала тое сэрца не так сабе балела, сядзеў бы няхай дома ціхо. Усё будзе добра, супакойцеся, Мар'я Мацвеюна, казаў апейка старой. Ды кажаце, хлеба вам хопіць. Апейка до конца атрымаўся спакойна, разважна. Не паказаў трывогі ці няпэўнасці і тады, калі праводзіў наганак развітваўся. Толькі калі вярнуўся ў кабінет, стаў сярод пакой ужо не тоячыся ў важкім роздуме, што там дзеялася. Ён забыў, што збіраўся быў ісці. Стомлена сеў на край стола і сядзеў у змроку, не варушачыся, думаючы гэтае адно, што там адбылося. Усё, што ён прачытаў, было такое неспадзяванае, так не пасавала з тым, што ён ведаў пра гэтага хлопца дасюль, што і цяпер яму не верылася, думалася пра нейкую невядомую недарэчнасць ці несправядлівасць разам з тым галава ўжо неспакойна дашоквалася прычыны таму, што магло прывесці да такога сходу, да ўсяго, што было там на гэтым сходзе да гэтага туманнага і страшнага артыкульчыка ў газеце. Што ў тым артыкуле праўдай, што няпраўда, і колькі яе гэтай праўды і якая яна. Думкі біліся ў пошуках. Загадкі ішлі адна за адной самыя розныя здагадкі. Завабілі, ці ашукалі, ачмурылі прыгожымі лжывымі словамі, пакарысталіся маладой даверлівасцю ці неразумная ганарлівая задзірлівасць, жаданне паказаць сваё я. Няўжо і праўда перарадзіўся, перакінуўся к чужым радам. Разлажыўся разбэшчаны прагай славы, аблытаны настаўнікамі, Не, не, быць такога не можа. А што ж тады гэта? Мо паклёп, злы нагавор, помства нядаўняга таварыша, з якім шчапіўся чаго-небудзь, А можа дробязь якая раздутая ў слана. Можа якая-небудзь юначая дапытлівасць там, дзе некаторыя лічаць пытанне лішнімі, ці шкадаванне чулы не вельмі мудрай душы. Голас чулага, і сляпога сумлення, якое багата яшчэ чаго не разумее і за якое даў бенькай па галаве. Нічога не было вядома. І адказу не было. Былі адно толькі пытанні. Стараючыся дайсці да ісціны, апейка стаў перабіраць у памяці тое, што ведаў дасюль пра яго, яшчэ ці даўно здавалася такога яснага, зразумелага хлопца Алеся. Ён успамінаў не як чужы, не як суддзя, а можа быць, як бацька, які ўбачыў раптам сыну ў неспадзяванай незразумелай бядзе і якому трывожна ад яшчэ нязвыклай невядомасці. Ад гэтага, тое, што ён згадваў іншы раз і раней, сёння ішло ў асаблівым, неспакойным і вострым святле. У памяці ажыло далёкае, якім ведаў яго ў пачатку. Дзікаваты, хваравіты хлапчук нічым асабліва не кідаўся ў вочы. Быў хіба затоены, як мала хто, і калі не ведаў чаго-небудзь вельмі ж ніякавеў пансавеў увесь. Добра помніцца, вельмі здзівіўся, калі раптам трапіў на вочы яго верш пад адгортку спісанага шытка. Верш быў і цяпер помніцца пра поле, пра завею, пра адзінокую крывую хатку ў полі. Дзіўна не забываліся радкі з яго. У полі холодным, пад ветрамі дзікімі хатка малая стаіць. Удалеч бяскрайнюю вокнамі ціхімі, век баязліва глядзіць. У хаце на печы туліліся мерзлі дзеці. Бацька паехаў у лес, маці пайшла кудысьці, цяпер не помнілася куды. Нядобра дзецям было адным, холодным, галодным, шкадаваў іх аўтар верша. Але і крывую хатку і верш грэла надзея, што бяда не вечная, бацька як вернецца, печка затопіцца, матка іх будзе карміць не вельмі зграбны і не вельмі арыгінальны, верш гэты тады захапіў незвычайнай шчырасцю, не дзіцячай клопатнасцю, песеннай маляўнічасцю. Напісаны, пэўна, пад уплывам купалы, Ён гаварыў, мабыць, яе пра перажытае малым паэтам, дзіўна кранаў нешта чулае ў сэрцы, хваляваў і трывожыў. Такі быў гэты верш. Гэта была радасная неспадзеўка, сапраўднае адкрыццё. Гэта талент, паэт, у іх школе, у іх адвеку беспаэтнай лясной глушы. Нібы нанова ўбачыў малога тады, калі заняткі скончыліся, папрасіў застацца. Сеў перад ім на парце, уважліва яшчэ не зусім верачы, угледзеўся, запытаў пра верш. Сам напісаў. Алесь тады сцепануўся, нібы яго не хацелі ударыць, зірнуў са страхам. Гтоў быў кожны момант кінуцца на ўцёкі. Потым ужо гарэў, нібы яго злавілі за нечым саромным. Не падымаў галавы стрыжаны з каротенькімі мяккімі валаскамі з чарнільнай плямы ля вуха. Калі пахваліў яго, А ведаеш, верш добры, праўда, добры. Ён толькі ніжэй звесіў галаву гэта ж не адзін у цябе не адзін праўда верш багата ў цябе іх спытаў ён тады хлопчыка не хацеў адступацца ад яго але тады так і не дабіўся нічога хлопец тропіў вочы кудысьці пад парту і маўчаў ужо калі дазволіў яму ісці ля парога раптам затрымаўся зірнуў і выціснуў жаласна не кажыце нікому попрасіў вучыўся ён не лепш за іншых. Матэматыка даходзіла нават горш як другім, вылучаўся між іншых можа хіба толькі асаблівы нейкай затоенай маўклівасцю. Маўклівы быў амаль заўсёды паглыблены ў сябе і самалюбны быў, ды яшчэ ў партасць незвычайную позірку. Праўда, ўсё гэта набыло нейкае значэнне пасля таго, як адкрыўся з вершым куточак затоенай душы калі б не гэтае, можна было б лічыць ва ўсім такі ж, як усе іншыя, не горшы і не лепшы, свой сярод сваіх. Дзіця балотнай беднасці і дзікасці, веку, будні, у свята, у зрэб'і, у лапцях, адна пафарбаваная паркалёвая сарочка з белымі гузікамі, ботаў можа і не абуваў ніколі. Потым не раз, не раз, ездзіў у яго буду, купку хат сярод панурага лесу заходзіў у яго дамоўку. Хата была трухлявая, цесная, нізкая, галава даставала летні да столі да пабеленых бэлек. Была цёмная гэтая хата. У трох гнілых мізэрных акенцах ні адна шыбка была заткнута анучамі. Сеўшы першы раз на сінавы услон для акна, агледзеўся з неабы якім хваляваннем, згадаў на нова знаёмы верш, Тут проста ў вачавіткі было відна, што нарадзіла тыя шчырыя маркотныя радкі. Іх жыло тут трое. Акрамя хлопца маці ўдава, ды і меншая сястра Ніна. Бацька ўжо багата гадоў ляжаў недзе ў салдацкай магіле, і маці нібы жартам нібы і сур'ёзна казала пра малога: «Мужчынка мой, хадзяін наш. Хадзяін тады сядзеў каля палаця, унабычыўшыся, таропіў вочы, у земляны дол і не пярэчыў. Ад хаты гэтай да школы было нямала, небагата кіламетраў сем, амаль увесь час між лесу ды балота. Кожны дзень у цяплыні ў сцюжу хлопец са зрэбнай матчыны торбачкай цераз плячо цярпліва мераў гэтай сем кіламетраў. Мераў з кубкай сяброўці здаралася найбольш у непагодныя дні адзін. Было усялякае, Адзін раз мала не прапаў між белага балота, мяло вельмі, што ні крок, то па пояс па грудзі ў снег, знясілі ўсё ўшчэнт. А другі раз быў месячны вечар. Мароз прадзіраў рэбры пад світкамі. Піліпаўскі мароз у траіх з такімі ж, як сам хлопцамі летне трапіў у зубы раз'юшаных ад голаду ваўкоў махали ламачанымі торбачкамі, спрабавалі крычаць, гразіліся, чулі, як сцена і сярэдзіну ўжо не толькі холата і страх, гайня не адставала, усё насядала. Хто ведае, чым бы кончылася, але ім пашчасціла. Пад'ехалі акурат падводы з дзядзькамі, дзядзькі адагналі клыкастых ваўкоў. А ён настаўнік, калі даведаўся пра здарэнне, параяў дзецям уладзіцца хоць на зіму, ля школы хлопцу ж сам, Найшоў хату, даў гаспадыні грошай. Хлопец пераначаваў дзве ці тры ночы і ўцёк. Пытаўся тады яго, можа, пакрыўдзілі чым-небудзь, супакоіць хацеў. Ну, калі і пакрыўдзілі, бяда невялікая, можа на іншую хату наняць, але хлопец, гледзячы ў дол, упарта пакруціў галавою, не трэба. Так і не дазнаўся чаму. З таго дня хлопец зноў мераў дарогу кожны дзень, пакуль не скончыў школу. Гарачым і бліскучым летнім днём з маткою завёў яго на станцыю. Купіў білет хлопцу да гомеля, даў грошай на дарогу, выправіў у рабфак. Як вялікую дачу ўзрадаваўся, калі той прыслаў ліст, што здаў экзамены, што яго прынялі. Але найбольш парадаваў хлопец усё ж тады, калі на другую ўжо восень прыслаў газету з першым надрукаваным сваім вершам тую газету бярог і цяпер, хоць яна была цяпер не адна, дома быў цэлы пачак розны па назвах і па даўнасці газет, які збіраў, зберагаў як дарагое і важнае. Цяпер, калі хлопец вучыўся ў мінску ва універсітэце, вершы нярэдка друкаваліся амаль ва ўсіх сталічных газетах. Неяк у адным з нядаўніх лістоў, алесь, між іншых сваіх навіён, сціпла пахваліўся, што хутка можа быць выйдзе нават цэлая кніжка. З той пары, як вершы сталі паяўляцца часта, ён падпісваў іх ужо не сваім прозвішчам, а прыгожым паэтычным псеўданімам маёвы. Алесь маёвы. Апейка ніколі не зважаў асабліва на прозвішчы, але хлопца не судзіў гэта быў, калі падумаць не такі ўжо нікчэмны ўчынак. Як-ніяк хлопец не проста хлопец, а паэт, не выходзячы паэту ў свет са сваім недарэчным заяц хама. Вершы паэта зайца само па сабе гучыць так, што смяяцца можна. У паэта да яшчэ паэта ў такі час прозвішча павінна быць годнае. Ён нездарма выбраў сабе такое прозвішча маёвы. Ён напісаў, можна сказаць, пра май, пра веснавую радасць, пра радасць росквіту. Яго вершы былі пра разлеглыя безмеж палі, якія будзець сваім гоманам працавіты трактар, пра рабфакаўца, сына сяла, што да світання хіліць чубатую галаву над кнігую, марыць пабачыць родную вёску ў сонечным шчасці пра жанчыну гаротніцу, што вясковую вуліцу ідзе не ў царкву, а ў школу, змагаць векавую цемру, пра радасць, што карагодзіць сёння ў вёсцы ў горадзе пра жыццё, што бурапеніць новымі песнямі і справамі. Вершы былі сапраўды прыгожыя, падобныя на песні. Часам здавалася мала канкрэтнае, як бы затуленыя ружовым ад сонца туманам, але заўсёды узнёслыя, шчырыя, ад усяго юначага сэрца. Чытаў іх не так, як іншыя чужыя, а так нібы ён таксама меў да вершаў нябы якое дачыненне. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук.